Book 2 ყიდვა ყიდვა საჩუქრის ყიდვა მინდა საჩუქრის ყიდვა მინდა მაგრამ არც თუ ისე ძვირის მაგრამ არც თუ ისე ძვირის იქნებ ხელჩანთა იქნებ ხელჩანთა? რა ფერი გნებავთ? რა ფერი გნებავთ? შავი, ყავისფერი თუ თეთრი? შავი, ყავისფერი თუ თეთრი? დიდი თუ პატარა? დიდი თუ პატარა? შეიძლება ვნახო? შეიძლება ვნახო? ტყავის არის? ტყავის არის? თუ ხელოვნურია? თუ ხელოვნურია? ტყავის, რა თქმა უნდა. ტყავის, რა თქმა უნდა. ეს განსაკუთრებით ხარისხიანია. ეს განსაკუთრებით ხარისხიანია. ხელჩანთა მართლაც იაფია. ხელჩანთა მართლაც იაფია. მომწონს. მომწონს. ვიყიდი. ვიყიდი. გამოცვლა შესაძლებელია? გამოცვლა შესაძლებელია? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. გაგიხვევთ როგორც საჩუქარს. გაგიხვევთ როგორც საჩუქარს. იქ არის სალარო. იქ არის სალარო.